قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ Sema hivyo nyinyi mnamkataa aliyeumba ardhi katika siku mbili na mnamfanyia washirika huyo ndiye Mola mlezi wa walimwengu wote. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين Na akaweka humo milima juu yake, na akabarikia humo na akakadiria humo chakula chake katika siku nne. Haya ni sawa kabisa kwa wanaouliza. Thumma stawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karhan qalata atayna ta'i'in. Kisha kazielekea mbingu na zilikuwa moshi akaziambia hizo na ardhi njooni kwa khiari au kwa nguvu yote viwili vikasema tumekuja nasi ni watiifu faqadahun sab'a samawatin fi yawmayn wa awha fi kulli sama'in amraha وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا Dhalika taqdiru al-azizi al-alim, basi akazifanya mbingu saba kwa siku mbili na akazipangia kila mbingu mambo yake na tukaipamba mbingu ya chini kwa mataa na kwa ulinzi. Hichi ndicho kipimo cha Mwenyezi Mungu mwenye kujua. Fa in a'radu qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud ود basi wakipuuza wewe sema na kuhadharisheni adhabu mfano wa adhabu ya Adi na Thamudi idh ja'atuhum ar-rusul min bayni aydihim wa min khalfihim alla ta'budu illa Allah قالوا لو شاء ربنا لأن لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون Walipowajia mitume mbele yao na nyuma yao wakawaambia, msimwabudu ila Mwenyezi Mungu. Wakasema, angelitaka Mola wetu mlezi, bila shaka angeliwateremsha malaika. basi sisi hakika tunayakataa hayo mliotumwa. Fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون Ama kina Adi walijivuna katika nchi bila ya haki na wakasema nani aliyekuwa na nguvu kushinda sisi? Kwani wao hawakuona kwamba Mwenyezi Mungu aliyewaumba ni mwenye nguvu kushinda wao? na wao wakawa wanazikataa ishara zetu. Fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون Basi tuliwapelekea upepo wa kimbunga katika siku za ukorofi, ili tuwaonjeshe adhabu ya kuwahizi katika uhai wa duniani, na bila shaka adhabu ya akhera ina hizaya zaidi, na wala wao hawatanusuriwa wa amma thamud fahadainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda fa akhadhatuhum sa'iqatu al'adhabi al-hun bima kanu yaksibun na ama thamudi tuliwaongoza lakini walipenda upofu kuliko uongofu basi uliwachukua moto wa adhabu ya kwa fedhehi kwa sababu ya yale waliokuwa wakiachuma. Wanajaina alladhina amanu wa kanu yattaqun, na tukawaokoa walioamini na wakawa wanamcha Mungu. Allahu akbar, Allahu akbar, la Ewe mtume, waambie hawa washirikina, ama nyinyi mnastajabisha. Mnamkataa Mwenyezi Mungu aliyeyumba ardhi kwa siku mbili, na huku juu ya hayo mnamfanyia washirika wa kushirikiana naye huyo muumba ardhi, mmiliki wa walimwengu wote na mlezi wao. Zimetajwa siku moja au siku nyingi katika sura nyingine. Katika surati Al-Hajj aya 47 Mwenyezi Mungu mtukufu amesema: na kwa hakika siku moja kwa Mola wako mlezi ni kama miaka elfu mnavyohesabu nyinyi. Na katika suratu Sajida aya tano amesema mtukufu anapitisha mambo yote yaliyo ya mbingu na ardhi kisha anapanda kwake kwa siku moja tu ambayo kipimo chake ni miaka elfu hisabu. Na katika surati Al-Ma'arij mtukufu amesema malaika na roho upanda kwake katika siku iliyokadiri yake ni miaka elfu hamsini. Maoni ya kitaalamu, vipimo vya wakati wanavyovitumia watu vimefungamana na dunia na inavyozunguka juu ya msumari kati wake na kulizunguka jua. Mtu akitoka kwenye ardhi, yani dunia, akenda kwenye sayari nyingine za mbinguni, vipimo hivyo vya nyakati vinabadilika kwa kuzidi au kwa kupungua. Na hizi aya tukufu zinaonyesha ishara ya ukweli huu wa kielimu na ya kwamba zama unyakati ni jambo la mlinganisho tu na bila shaka ipo miaka ya kielimu ya falaki ya kulinganisha yenye kumkinika kuifarikisha baina yao. Mwaka wakijua wa duniani huhesabiwa kwa kupimwa wakati ambapo dunia inachukua kulizunguka jua kwa ukamilifu mnamo siku 365 na ile hali sayari zilio karibu na jua kama Utarid yani Mercury humaliza safari yake ya kulizunguka jua mnamo siku 88 na upande mwingine sayari ya Pluto yani Pluto ambayo ndiyo sayari iliyo mbali mno na jua na ndiyo inazunguka taratibu mno inachukua kuzunguka kwake mnamo miaka 250 kwa mujibu wa miaka yetu sisi. Naye Mwenyezi Mungu amesimamisha juu ya ardhi milima simama imara ili isiyumbe nanyi. Na akakithirisha humo kheri nyingi na akakadiria humo riziki kwa watu wake kwa mujibu wa hikma yake mnamo siku nne na nyinyi juu ya haya mnakwenda kumwekea washirika na yeye amekadiria kila kitu bila upungufu wala kuzidi kufafanua huku katika uumbaji wa ardhi na vilio juu yake ni maelezo kwa hao wanauliza. kisha amefusisha uweza wake na kumba mbingu nazo zilikuwa kama moshi basi zikawapo na kumba kwake mbingu na ardhi kwa mujibu wa mapendo yake ni jambo jepesi kwake ni kama kukiambia kitu njoo kipenda usipende nacho kikati Na akatimiza kumba mbingu saba mnamo siku mbili nyingine na akaweka katika kila mbingu walichokiandalia na ilivyopelekea hikma yake. Na akaipamba mbingu ya karibu na dunia kwa nyota zinazong'ara kama taa kwa ajili ya uongofu wasisikilize mashetani habari za walio juu Kumba huko vilivyo ni mpango wa Mwenyezi Mungu asishindika mwenye kuzunguka kila kitu. Basi washirikina wakipuuza imani baada ya kuwekewa wasdalili zake, wewe mtume waambie, nimekuonyeni msije kupatilizwa kwa adhabu kali kama iliyowateketeza kina Adi na Thamudi. Walijiwa Adi na Thamudi na hiyo adhabu walipowatokelea mitume pande zote hawakuacha njia ya kuongoza ila walipitia na wakawaambia msimwabudu ila Mwenyezi Mungu. Wao wakasema lau Mwenyezi Mungu angelitaka kumtuma mtume, basi angelituteremshia malaika. Basi sisi hakika tunakataa hayo ya tauhidi na yao mliokuja nayo nyinyi. Ama kina Ali walipandwa na kiburi katika nchi bila haki ya kuwa na kiburi hicho. Na walisema kwa kugurika na nafsi zao, nani huyu anayetushinda sisi kwa nguvu? Ama ajabu watu hawa wanasema hayo na wao wao ni kwamba Mwenyezi Mungu aliyewaumba na nguvu zaidi kwa shinda wao. Na wao walikuwa wakizikanya ishara zetu. Tukawapelekea upepo wenye sauti kali katika siku korofi ili tuonjeshe adhabu ya kuwafanya we madhalili wanyonge katika maisha duniani. Na ninaapa kuwa bila shaka adhabu ya akhera itakuwa ya hizaya zaidi, wala wao siku hiyo hawatapata wa kuwasaidia. Na makina Thamudi tuliwabainishia njia ya kheri na njia ya shari. Lakini wao walihiari upotovu kuliko uongofu, ikawatwara adili ya kwa madhila na unyonge, kwa sababu ya madhambi walioyachuma na tukawaokoa kutokana na adhabu hii wale walioamini na wakawa wanamcha Mwenyezi Mungu na wanaiogopa adhabu yake.